daki na ɗaya. Wanda Rukayya Ahmed mai dalan jama'ara ta rubuta. A shirin da ya zo kafin wannan. Mun tsaya ne tun gwaggo tana mamakin abin har ta zo ta saba ma daga ita har Maryam ɗin. Ita dai Maryam duk waɗanda suke zuwa ba ta yadda su ganta. take guduwa ta kulle har ta kai ta kawo ma ba ta son zaman kofar tasu daga jin neman auren Abbas ya koma kan Maryam shi kenan kuwa ina wata addata saka Maryam a ciki musamman da ta leka ta hango irin sintirin da 'yan uwansa suke yi a gidan wai da sunan sun zo ganin Maryam ɗin ga irin abubuwan alkhairin da suke shigowa da shi nan take sai ta hau surutai wai gwagwa ta ga abin duniya ta ruɗe za ta baiwa Maryam mahaukaci ai da mata sani wannan zagaye zagayen da take yi na san a bawa 'ya'yanta mahaukaci ashe ita take so ta haɗa da sikarta wai dan ta ga kuɗi ai dama Maryam bata dace da kowa ba sai mahaukacin surutai kai babu gindi suka dinga fitowa suka dinga dawo gwaggon da Maryam ɗin. ita kanta Maryam ɗin har ba ta son su kebe da Halima ko su je gidan Anta Hadiza dan kuwa suna haduwa zaka ci suna fara su Maryam ɗin. wai ba ta da hankali yaya za ta yarda ta auri mahaukaci wallahi ita ma kar ta yarda ta fitire ba ta so dan kuwa ba karamar cutar da ita za a yi fa waɗannan 'yan uwan nasa da suke sintirin zuwa shigo shigo ba surfi kawai suke muku cutar ta za su yi ita dai ba ta cewa komai idan suka matsanta mata mata kan ce kai Allah ya zaba min ni abin da yafi alkhairi Yan uwan Abbas suka matsawa wa gwaggwa kwarai wai suna son su kawo kuɗin na gani ina so da kayan aure da sadaki gaba ɗaya. Saboda suna tsoron kar wani abu ya biyo baya tunda magana ta nuna. Abbas yana dawowa suka gana shi kenan sai a sa lokacin biki. Gwangwata ce ai ba haka muka yi da ku ba. ku dai ya haƙuri ya dawo ɗin tukunna haka dai suka haƙura goggo haka dai suka takura wa goggo ba dan taso ba tace shikenan su kawo kayan amma fa idan Abbas ya dawo suka gana da Merama aka samu matsala to za a dawo musu da kayan su suka ce sun amince haba kar ka ga murna da farin ciki a wajen waɗannan mutane Gwagwa ta ce ba ta son abu na riya, shi daidai yadda hankali zai ɗauka. Tunda ba sai da Maryam ɗin za ta yi musu ba. Ba don sun so ba, haka don suna son su nuna farin cikinsu sosai akan karar da aka yi musu da mutuntawa. Hakanan aka kawo kuɗin gaisuwa wato na gani ina so dubu ashirin. sadaki dubu hamsin gwara da minti da cingan katan biyar biyar sai kayan aure akwatuna shida duk wani abu da ya kamata a zuba wa ‘yar gata to kuwa an zuba wa maryam shi abin sai wanda ya kai. gwaggwa ta gayyaci jama'ar ta ‘yan uwa da makwabta don a karɓi kayan saboda gwaggo akwai iya hulɗa da jama'a kowa nata ne a layin su sannan ta musu tarba mai kyau don kuwa ta sa an yi musu sinasir funkaso da miyar agushi wanda aka saka wa kaji sai lemon kwalba katan uku ga cewa wata mai sanyi su abin ya burge su gashi dai talakawa ne amma suna da halin girma Haka nan aka karɓe su a mutunci ana haba-haba har suka miƙa kaya suka yi tafiyar su. Wai rana a dasa hura kamar za ta mutu dan bakin ciki. Sai yanzu ne take da na sanin abin da ta yi. Ashe mutanen nan haka suke da arziki? Ta a rayuwarta ba ta taɓa ganin abin da aka yi wa wata yarinya irin na Maryam ba. wannan wace irin hidima ce kamar ba kuɗi ake kashewa ba gaba ɗaya ta baya cikin da ta koma kofar ta ma ita kadai take ta surutai sai ga ce wata sabuwar kamun hauka a ranar 'ya'yanta ma duk wanda ya zo kusa da ita sai duka da zagi duk ta haukace musu Babu Auwalu kuwa tun lokacin da magana ta daidaita tsakanin Gwangwa da Safiya Saratu shikenan kwata-kwata ya daina maganar Abbas da Halima. Tunda ya ga ya samu mafita. Saboda haka a unguwa ta tsinci maganar Maryam da Abbas. Ko da ta tambaye shi kicin kicin yayi da rai yake karka sake masa tun da ka hana 'ya'yanta don ta so zarta shi. to Allah bai yi ba ƴar ƴar uwarsa ta share masa hawaye saboda haka ta fita daga sa, idan ba so take ranta ya ɓaci ba dan haka ba ta da abokin kokawa sai Halima tunda Hadiza na gidanta ita ma Halima yanzu haushin addan take ji dan ganin irin alherin da Maryam ɗin ke samu kafin ma bikin. kawo kayan auren da safe wajen sha ɗaya. Sulaiman kanin Hajiya Saratu ya so soki goggo. Maryam na kicin amma bata yarda ta fito ba sai da goggo kawai suka gaisa. Anan ya miƙa wa goggon manyan ledodi guda biyu ya ce gashi in ji Abbas. Ya ce a kawo Maryam jiya suka dawo da daddare. ya ce a faɗa mata yau zai zo da daddare gwaggwa ta karɓa tana godiya ta ce Allah ya kai mu kuma ta gode sosai suka yi sallama tana faɗin a gaida hajiya babba Maryam ta fita daga kicin ɗin tana faɗin ni wallahi gwaggwa ba na son irin wannan abin da suke min sai ka ce wasu za su saya motsi kaɗan su kawo wannan motsi a kawo wannan haka ake yi Gwaggo ta ce, To yaya zami da su mai rama? Kina daikin irin surutan da nake yi. Ki rabu da su kawai ina ganin haka halin su yake yi. Ta fara fitar da kayan daga cikin ledar. Leda farko dogayen riguna ne guda uku masu kyan gaske da wani irin bakin takalmi shi kula shi ma mai kyan gaske. Mai ledar kuwa, lesis ne guda biyu su ma masu tsada sosai. Sai wata ‘yar ƙaramar akwati an saka sarƙa da ‘yan kunna na azurfa masu kyau. Duk suka saka kayan a gaba suna kallo. Zuwa wajen gwangwa ta ce Maryam ta kwace kayan ta shiga da su ciki bayan ta da ta zauna ne gwangwa ta ce ta ce ta kirawo Bello ya zo ya siyo mata 'yan kayayyaki ta kawo da dar su bas din idan sun zo Maryam gaba ɗaya jinta take wata iri tamkar ba ita ba wai yau za su haɗu da abas ɗin da ake ta tuƙawa a kansa to koya yake idan suna tare ya rufe ta da duka dan ita kanta tana tunanin yaya rayuwarta za ta kasance da mutumin da aka ce yana da matsalar hauka kullum ba ta cikin sukuni ba ta dai son nunawa ne kawai saboda ba ta son ta dama ta hankali shi yasa ma take daurewa nuna adawarta da hasadarta a kwanan nan akan wannan aure ya kamata a ce ta daure kafin sallan magariba Maryam ta gama komai dan kuwa kaji da sabbi aka siyo guda goma yi musu dambun nama mai yawa sannan ta cake da donut mai daɗi aka sayo mata manya-manyan lemo na kwali masu sanyi da aka shirya komai a waje ɗaya sannan ta yi wanka zuwa sallar isha'i ta shirya a cikin wata shadda ruwan gora ta yi mata kyau sosai kai faman kamshi take da jikinta a sanye yake komai take yi tana yin sa ne kawai cikin ƙarfin hali tana zaune a bakin gado ta yi tagumi tana tunanin duniya da yadda rayuwar za ta kasance a gaba ce sai an yi sallama muryar maza ce gaban ce ya ba da ras dan kuwa ta san masu sallamar bakin ta ne sai ta tana musu maraba tare da faɗin ku ƙara so mana ga tabar nan bayan sun zauna ne ta ci sun fara gaisawa gwagwa na faɗin wane ne angon namu a cikin ku ko da yake na gane Sulaiman a cikin waɗannan biyun dai sai ta ji Sulaiman din na faɗin gashi nan gongo wannan kuma abokinsa ne Isa gongo ta ce sannan ku da zuwa yayi hanya an ce daga tafiya kusa ko suka ce eh lafiya kalau mai sauraro a nan za mu dakata a cikin shirin namu na yau a shiri na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya